sika na wopɛ afu nipa wo nsa bɛka woyɛ wayɛ sɛ wosa ka na wo sɛ wodi agya me aberɛ ba ma nyɛ sika ma nkyɛ wodi agya me deɛ a ɛneɛ wowu kora kɛyɛ ɛtumi nyɛ ne ɛkyi atoɔ ɛnyɛ ma gya si sika bi adeɛ gye hɔ bra wane wae ɛbɛrɛ fa sisi wɔgya soabɔ no ma ne 0244 20 31 41 Asempa FM 20 31 41 and 0277 100 584 02 four four twenty thirty one forty one zero two four four twenty thirty one forty one woyɛ ɔbaa na wotie me yɛde far from ato yɛ mu a tie ɛnyɛ kwa ebi na susu yɛde abosom akotena ma ne bi agu yam etu sɛ ɔyɛ ɔbaa wote ɔbɔ sɛ bibi ne nan yam wonte ase eti mɛhyɛ ɔbo okoko na abɛhyɛ wo fe yɛde abosom akotena to yam ti yɛde far from enyini enyini etu ɔwɔ bɛka kyɛw sɛ bi a wɔnyɛ nanso nyɛ nyinsɛn na anyɛ fiber pae de ato yam wopɛ sɛ fiber no papae life woba a fiber fɔ no ma a yɛde fiber atom yam ɛmaa no titiri maa no fiber dɛ wɔkyerɛ wonya yaresa no bra ɛne sunsum agya bɛhyia menkɔ mɛma wɔrɛ mɛwusuo wafɛ busua na mɛkɔyɛ deɛ nti a fiber no da wo so sɛ woba a totiri tomatoes nkotoa ne mmiɛnsa mmerɛ me woyɛ ɔba na fiber da yam wopɛ sɛ fiber mfiri wo so a ɛne sunsum agya bɛhyia ɛna no pɛi wopɛ sɛ fiber no ne paapa life Na ho tɔ na tiri wu a o sɛ faabɔ no no aka to a wodi ɛso o ne bɛma no tena hɔ nyi sɛ ntiri ba. Asempa FM. Mo sɛ wotumi nyi sɛ sese bɛma no kora fa ho na obi akɔ o ɛɛ sese ɔba no kura di wani wɔyɛ agya wale no furu nsa sese wopɛ sɛ awoɔ no nti wopɛ sɛ ogya awale nya awaleɛ ɛne susu mogya bɛhyia wode ɛfaabɔ no da yɛ mu a ɔba totiri tomato sena mo ankasa mode yɛ aduane di no mode yɛ nkwan ɛyɛ ago Onwene sɛ wani sɛ one month kɔ two months ame kasa yi. Ɔrɔfoɔ wapɛgya twenty million ne okunu no ɛde abɛde nyame ase. Wɔwi a ɔsan me ten million sɛ bɛnyɛ fa nto pɛtro mu me kɛm kɛkɛ. Nyame de twerɛ ma sunsum agya. Wotu a woyɛ dɛn? Wopɛ yɛ fa wo ba paa. Sɛ wo ba ne yɛ fisika di a mentumi nya hwee fa o. Na mmom ɛyɛ sunsum adeɛ na fie mɛfo ahobɔne ma mo atɛmɔ tia kreti. Honhom mi na awalo. Wɔayera agu wo so, nanso wote hɔ a aware abɔ ase na dwonso bɛba akɔkɔ. Wote hɔ a nya adwuma nyɛ. Wote ne nan ase yareɛ na ɛde wɔkɔ owuo mu no, na woamma me anhwɛ wo hyɛ berɛm. Ka kyerɛ wo sɔ, wo dɛ anɔpa yi fa sɔ, fa wo fon na frɛ sɔfo sɛ sɔfo fa kyɛw. Ma me nkɔ sunsun agya na menkɔ mabusua nkɔ anim fie fɛ ma mabrɛ. Tumi no nyɛ wotumi fa nyɛ. Wo deɛ ne sɛ wobɔ mpɛ ma me. eh, wɔtene nka kasafiri ododo bi so nanso oyɛ ɔde sɛ wotura ne mu a na biribi aka wahyɛ tena ase ɔpɛ sɛ honhom no nsɛ woba hɔ a yare bɛfa nso agye wafiri ne nsɛm nti ɔsɛ ɔma ɔma asɛmpa ɛyɛ ma gye nsisɛm o bra ɛyɛ pɛn kinkra meka sɛ kɔne bra bra ɛne sisi ɔgya bɛtɔ nkyea wopɛ loan bi afiri bank woayɛ loan wo mu fa ma wo konko a yɛmfa loan no ma wokwae yɛsɛ fo bi bra na mmɛsensane wonni sensɛn biara Moyɛ kuro no tumi mu. Mopɛ sɛ kuro no wu. Momfa no mmra. Ebi yɛ sunsun ne fi ɔyɛfo twitwa ne nan so nam wɔ sunsun no ware. Wa wɔ ba, ɔba no tumi nante, ɔntumi dua, ntumi nkasa. Bra! Yɛnkɔ abusua no kɔ yɛ nti abɔfra yi tumi mia, ɔntumi nante, ɔntumi nkasa. Wote hɔ woyɛ dɛn? Ɛyɛ mmoa kɛkɛ na ɛde aboa hɔ. Wo so wote hɔ, woyɛ kyingyefoɔ sɛ wate abrɛ, wonhu abrabɔ so. Wo deɛ gyaa sɛ wakɔ bi akɔdwo, yakɔdwo sika, mese meka fa sika brɛ, ɛbrɛ yɛn. Yɛdeɛ ne sɛ ɔde bɛto nkyea, nkyea tuo anim no, hɛ! Samina a mede yɛ adwuma wɔ asɔrefie ɛne na aba m'anim a wɔbɛgye samina no bi na mede awura wɔn maame abusua mu. Tie nie, samina na mede kɔ abusua no mu akɔyɛ ho adwuma ɛde bi ayɛ ho adwuma. Adwuma no mu a samina ne na abɛgye afiri me nkyɛn asa no sika biara. Yɛnye kae, yɛnye sika biara wɔ. Na mmom samina no nsa ka baako pɛ sɛ pim. Asempa FM. Wonsa abena wɔ aburukyerɛ hɔ. Wo fie ma efoɔ de line bi asesa w'anim wɔ akwantuo mu. Sɛ sɛ wobɛtena line no deɛ a, ɛnneɛ wobɛyɛ agyapadeɛ. Nyɛ saa paa na wobɛbrɛ wɔ aburukyerɛ hɔ. Wotie me firi aburukyerɛ mpɛsɛ mu wɔ baabiara. Wobrɛ wɔ aburukyerɛ, wopɛ biribi ahu. Firi sunsum agya de si aburukyerɛfoɔ no, firi sunsum agya. Wofrɛ me a deɛ ehia sɛ wode wɔn kuru no, wɔafa kuru no. Na menkɔ abusuam kɔ ahwɛ akyire na mehwɛ deɛ nti a wɔbrɛ. Sɛ obi na ne wakɔ aduro so, ebia no na ɔbaa bi awo na ɔbu no kwasia, wɔde wakɔ baabi akɔ akyerɛw. Sii wɔ Kalabule Junction. Wofa Kasoa kan, Nkran Kasoa baako pɛ. Ka kyerɛ wait no sɛ, Mepaakyɛw, meduru Kasoa. Si me baabi a yɛfrɛ no Kalabule Junction. Wosii Kalabule Junction, frɛ nɔma na wode to dwa no. Yɛbɛkyerɛ obi asɔre no wɔ no. Bra! Wobaa kwa no tum tena ase na ne me twetwe nkɔmmɔ. Awurade no Nyankopɔn bɛfa wo so aboa wo. Nɔma no yɛ 0244 20 31 41, 0244 20 31 41. Aburokyirefoɔ no, Hɛ, O pɛ mmoa wɔ aburokyerɛ hɔ, O nkrataa asɛm ano ɔkɔ, yɛnkɔ abusua no nkɔhwɛ. Ebia na sunsum sɛbisɛbi ofie manyinfoɔ agye wɔn nkrataa no wɔ sunsum mu ɛde akɔto manyinfoɔ ka meeting egya egyam yɛde akɔto mu ne krataa no ɛhye wɔ sunsum. Ɛnyɛ mo na bɛboa akɔ abusua no mu akɔyɛ deɛ ofie manyinfoɔ ayɛ o, na nkrataa no ebɛyi ama wo a, hwan na bɛtumi ayɛ? seven seven mi firi ha no o bɛ nya mi akasa mi kɔ yi mɛ tia mi akasa sɔfo panyin ɛyɛ apostle francis amuako ata mɛ de nkyia kɛseɛ asempa fm papa mɛ de nyame nkyia ne nyame adɔ yɛ ɛma makraw bye bye.